Он читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении. А также к тем, которые не застали их. Он могущественный, мудрый. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Такова милость Аллаха.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 Как же скверно сравнение с людьми, которые считают ложью знамения Аллаха. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Скажи, о исповедующие иудаизм, если вы полагаете, что только вы среди людей являетесь угодниками Аллаха, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين Но они никогда не пожелают этого из-за того, что приготовили их руки. Аллаху известно о беззаконниках. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون Скажи, смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас, после чего вы вернетесь к ведающему сокровенное и явное, и он сообщит вам о том, что вы совершали. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون О те, которые уверовали! Когда призывают на намаз в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его. Быть может, вы преуспеете. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين Когда же они увидели торговлю или забаву, Они разошлись, бросившись к ней, и оставили тебя стоять во время пятничной проповеди. Скажи, то, что у Аллаха лучше забавы и торговли, и Аллах наилучший из дарующих удел».